Vienuoliktas skirsnis. Jie dar kartą paspaudė vienas antram ranką ir jau stovėdami tarpdurį dirstelėjo į televizorių. Šuo sėlino pirmin tyliai, tyliai, tolydžiau uostinėdamas nakties vėją, o iš paskos skrido malūnsparniai su televizijos kameromis. Šuo pasuko į pirmą skersgatvį. Viso gero. Ir Montegas patiliukais išėjo pro užpakalinės duris ir nubėgo laikydamas rankoje pustuštį lagaminą. Jis girdėjo, kai pradėjo veikti laistimo prietaisai, nakties tyloje atrodė, kad šiuriana lietus, iš pradžių tyliai, po to vis smarkiau ir atkakliau. Vanduo nuplovė sodo takelius, vietomis nuvarvėdamas net į skersgatvį. Keli lašai užtiško Montegui ant veido. Jam pasigirdo, kad senukas kažką sušuko atsisveikindamas, o gal tik tai pasirodė. Jis bėgo, kiek kojos neša vis toliau nuo Faberio namų link upės. Montegas bėgo. Jis jauti, kaip artinasi mechaninis šuo, tartum rudens dvelkimas šaltas, sausas ir greitas, tartum lengvas vėjalis, nuo kurio net nevirpa žolė, nedreba langai, nesibuoja medžių šešėliai baltame šalygatvyje. Šuo nedrumstė aplinkinio pasaulio rimties. Jį gaubė tyla – ir skubėdamas per miestą Montegas visą laiką jauti, kaip jis legia ši besivėjanti iš paskos tyla. Toji tyla slėgė jį vis labiau ir labiau ir Montegas pasileido bėgti. Jis bėgo prie upės, sustodamas laiks nuo laiko atsikvėpti ir žvilgterėti pro blankiai apšviestus pabudusių namų langus vidun. Jis matė siluetų žmonių, kurie stebėjo svetainėse televizinės sienas – o ant sienų, kaip neono garų kamuolys, čia pasirodydavo, čia vėl išnykdavo mechaninis šuo, kuris skubėjo vis pirmin ir pirmin ant savo kreivų tartum voro letenų. Štai jis guobų terasoje, Linkolno gatvėje, Ažuolų parko alėjoje, štai jau skersgatvyje, kuriame Faberio namas. Praeik pro šalį, galvoja Montegas, nesustok bėg toliau, nesuk į vidų. Svetainės sienose – jau buvo matyti Faberio namas. Išlaistimo prietaisų nakties ore švirkšti visų smarkumų vanduo. Šuo sustojo krūpčiodamas. Ne. Montegas įsitvėrė į palangę. Ne ten, tik ne ten. Pro kaino adatą išlindo ir pasislėpė. Vėl išlindo ir vėl pasislėpė. Nuo jos nukrito lašas skaidraus kyščio, kuris užmigdo amžinų miegu. Adata išnyko šunsnukyje. Montegui užgniaužė kvapą, tartum į jo krūtinę, kas būtų įspraudęs kumštį. Mechaninis šuo pasisuko ir nukiūtino toliau skersgatviu, palikęs nuo šaly Faberio namus. Montegas pažvelgė į dangų. Malūnsparniai buvo jau visai arti. Jie kaip mašalai susispietė apie vienintelį šviesų šaltinį. Montegui šiaip tai pavyko įtikinti save, kad tai ne kokia nors prasimanyta scena, patraukusi jo akį bėgant prie upės, kad tai jis pats stebi savo nuo savo šachmatų partijos ėjimus. Jis ėmė šaukti, norėdamas pabusti iš sustingimo, norėdamas pagaliau atsitraukti nuo paskutinio šioje gatvėje namo, atplėšti užkerėtas akis nuo scenos, kurią stebėjo pro langą. Po velnių, nusikeikė jis ir vėl pasileido bėgti. Skersgatvis gatvė, skersgatvis gatvė, štai jau padvelkė upės kvapas kairę dešinę, kairę dešinę. Jeigu jis paklius į televizinių kamerų objektyvus, tai netrukus žiūrovai pamatys ekranuose 20 milijonų bėgančių Montegų. Visai kaip senovinėme vodevilyje apie policininkus ir plėšikus, apie persekiotojus ir persekiojamus, apie medžiotojus ir jų aukas, kurį jis matė mažiausiai tūkstantį kartų. Dabar jie atsivėja 20 milijonų tyliai lojančių šunų – kurie šokinėja svetainėse nuo dešinės sienos ant vidurinės, nuo vidurinės ant kairės, paskui išnyksta, o po valandėlis vėl pasirodo dešinėje sienoje, po to vidurinėje, paskui kairėje vėl išnyksta ir tai be galo. Montegas įsikišo jausi kreuklelę. Policija siūlo visiems guobų terasos gyventojams padaryti štai ką. Tegul visi visuose namuose ir visose šio rajono gatvėse atidaro savo namų duris arba žiūri pro langus. Bėglys negalės pasprukti, jeigu visi iš karto im žiūrėti į gatvę iš savo namų. Tad pasiruoškite. Žinoma, kodėl jie anksčiau to nepadarė? Kodėl per eilę metų niekad nebuvo išbandytas toks būdas? Tegul visi atsikelia ir žiūri į gatvę. Jis negalės pasprukti – vienintelis žmogus, kuris bėga, vienui vienas naktį per miestą, vienintelis žmogus, kuris bando savo kojų eiklumą. Skaičiuojam iki dešimt, tada visi žiūrėkit į gatvę. Vienas, du, jis jautė, kaip visas miestas keliasi. Trys, jis jautė, kaip visas miestas pasuko prie tūkstančių durų, greičiau kairę, dešinę, keturi, žmonės kaip lunatikai slankio prieš kambariuose. Penki, Jis jautė, kaip jų pirštai spaudžia durų rankenas. Naupės dvelkė vėsuma, kaip po smarkios liūties. Montego burna perdžiuvo, akis buvo sausos nuo bėgimo. Staiga jis ėmė šaukti, tartum ta šaukimas būtų galėjęs pastumėti į priekin nusviesti už šimto likusių jardų. Šeši, septyni, aštuoni, pasisuko penkių tūkstančių durų rankenos. Devyni, Jis aplenkė paskutinę namų eilę ir nubėgo šlaitų žemyn prie juodos siubuojančios vandens masės. Dešimt, durys atsidarė, jis įsivaizdavo tūkstančių tūkstančius veidų, žvelgiančių į kiemus gatves į dangų, jie slepiasi už užuolaidų išbliškę nusigandę, kaip pilki žvėreliai, jie žiūri iš savo elektrinių urvų – pilkomis bespalvėmis akimis, pilkais liežuviais ir pilkomis mintimis, kurios skverbėsi pro sustirusią veido odą. Bet Montegas jau buvo prie upės. Jis įkišo ranką į vandenį, norėdamas įsitikinti, jog tai nesapnas. Įbrido į vandenį, nusivilko tamsoje visus rūbus, suvilgė liemenį rankas, kojas ir galvą, gaivinančių vėsių vandeniu, gėrė jį, kvėpavo juo po to apsivilko senais Faberio rūbais ir apsiavė jo batais. Savo drabužius įmetė į upę ir žiūrėjo, kaip juos nusinešė vanduo. Paskui, laikydamas rankoje lagaminą, įbrido į upę ir ėjo tol, kol siekė kojomis dugną, o tada jį pagavo srovė ir nunešė tamson. Jis jau buvo nuplaukęs pasroviui apie 300 jardų, kai šuo pasiekė upę. Virš galvos užė didžiuliai malūnsparnių propeleriai. Upė užlėjo šviesos rautas ir Montegas pasinėrė, slėpdamasis nuo tos iliuminacijos panašios į staiga prasiskverbusią pro debesį saulę. Jis jautė, kaip upė jį neša vis toliau ir toliau į tamsą. Po to prožektorių šviesa vėl nukrypo į krantą, malūnsparniai pasuko į miestą, tartum būtų aptikę naujus pėtsakus. Štai jie visai išnyko. Išnyko ir šuo. Liko tik šalta upė ir Montegas, kuris plaukė staiga įsiviešpatavusioje rimtyje, vis labiau toldamas nuo miesto ir jo žiburių, nuo persekiojimo, nuo visko. Jam atrodė, tartum jis ką tik paliko teatro sceną ir daugybę aktorių, ar grandiozinį, spiritistinį seansą su kažką murmančiais vaiduokliais. Iš pasibaisėtino, nerealaus pasaulio, jis plaukė į realų pasaulį, bet visa tai buvo taip nauja, jog jam atrodė net nerealu. Pro šalis linko juodi krantai, abipus tūksojo kalvos, o upė įnešė vis tolyn į šalies gilumą. Pirmą kartą po daugelio metų jis pamatė virš savo galvo žvaigždes, didžiulę eiseną žiburėlių, kurie keliauja vis tuo pačiu ratu. Jis matė, kaip žvaigždės būrėsi į grėsmingas piečių, kuris kuo gero užgrius ir sutraiškins jį. Kai lagaminas prisigėrė vandens ir nugrimzdo, Montegas nuplaukė aukštielninkas. Tingiai surveno lėti upės vandenys, vis labiau toldami nuo žmonių, kurie mito šešėliais per pusryčius, garais, per priešpiečius ir rūku per vakarienę. Upė buvo tikrai reali – įlaikė Montegą švelniai apglėbusi, davė jam pagaliau laiko pagalvoti apie visą tai, kas įvyko per šį mėnesį, per šiuos metus, per visą jo gyvenimą. Jis įsiklausė į palengvą mušančią širdį. Jo mintys jau nebeskriejo pasitusių greičių, kraujas nebešylo gyslose. Mėnulis pakibo žemai danguje, mėnulis ir mėnulio šviesa. O iš kur to į šviesa? aiškus dalykas nuo saulės. O iš kur ima šviesą saulį, ji žėri savo ugnimi, dega per dienų dienas negesdama. Saulė ir laikas. Saulė, laikas, ugnis, ugnis. Upė nešė išvelniai, liuliuodama ant savo bangų. Ugnis. Danguje saulė, o žemėje laikrodžiai. Viskas susipynė Montego sąmonėje ir susiliejo į vieną. Ir po daugelio metų, kurie prabėgo žemėje ir po nedaugelio akimirkų, kurios prabėgo upėje, jis suprato, kodėl nieka daugiau nebeturi degti. Saulė dega kiekvieną dieną, įdegina laiką. Visata skrieja ratu ir sukasi apie savo ašį laikas degina metus ir žmonės degina pats be Montego pagalbos. Tad jeigu jis Montegas draugė su kitais gaisrininkais degindavo daiktus – o saulė degindavo laiką, vadinasi, viskas sudegdavo. Kas nors turi liautis deginės, saulė tikrai nesiliaus. Tad atrodo, liautis reikėtų jam Montegui ir tiems, su kuriais jis dirbo vos prieš kelias valandas. Kažkur vėl turi prasidėti kaupimo ir tausojimo procesas. Kas nors turi vienokiu ar kitokiu būdu sukaupti ir įsaugoti vertybės – kurias sukūrė žmogus, įsaugoti jas knygose, plokštelėse, žmonių protuose, įsaugoti bet kurią kainą, kol dar jos neapipelijo, nesurudijo ir nesupuvo, kol jų neužpuolė kandys ir žmonės su degtukais. Pasaulyje daugybė įvairiausių gaisrų ir didelių ir mažų, o netrukus atsiras iškabos, reklamuojančios nedegamus surubų žmonėms. Jis pajuto kaip kojos atsitrenkė į dugną, palietė žvirgždą ir akmenis, kaip sučežėjo smėlis. Upė nubloškė jį į krantą. Jis pažvelgė į juodą masę panašią į didžiulį beformį padarą, neturinti nei akių, nei žiburių, į beribį plotą, nutysusi per tūkstantį mylių ir dar toliau be galo be krašto. Žalios kalvos ir girios laukė Montego. Jis nesiryžo palikti ramius upės vandenis. Jam atrodė, kad kur nors vėl gali pasirodyti mechaninis šuo. Medžiai gali staiga susibuoti nuo malūnsparnių sukelto vėjo. Bet pūtė paprasčiausias rudens vėjas, tikus kaip ir upė. Kodėl šuo daugiau nebesivėja? Kodėl medžioklė vėl nukrypo į miestą? Montegas sukluso. Nie garso. Nie garso. Mylę, pagalvojo jis, kiek čia erdvės susiklausyk, nie garso, nie mažiausio garso, kaip nepaprastai tylu, Mylę, įdomu, kaip tau čia atrodytų. Suriktum, ko gero, nutilk, nutilk, Mylę, Mylę. Jam pasidarė liūdna. Nebuvo milės, nebuvo ir mechaninio šuns, sauso šieno kvapas atsklidęs iš tolimų laukų, priminė Montegui, kaip kartą dar visiškai jaunas, jis lankėsi fermoje. Tai buvo nuostabiausia diena, nes jam pavyko pačiam įsitikinti, kad kažkur už septynių nerealybės uždangų, už televizinių svetainės sienų, už skardinio miesto pylimo, karvės kremta žolę, vidurdienį keulė sulenda į šiltus tvenkinius, o šunys lodami vaiko po kalvas baltas avis. Dabar sauso šieno kvapas – ir vandens teliuskavimas priminė jam, kaip gera buvo miegoti ant šviežio šieno tuščiame kluone, už tylutėlės fermos toli nuo triukšmingų vieškelių senovinio vėjo malūno prieglopstyje, kurios sparnai girgždėjo virš galvos, tartum skaičiuodami bėgančius metus. Jis gulėjo daržinėje ant šieno visą naktį, klausydamasis kaip krepžda žvėreliai ir vabžiai, kaip šlama medžiai, kaip nakties tyla – drumšė menkiausi garsai. O vakare, pamanė jis, gal pasigirs iš apačio žingsniai. Jis susikaups ir atsisės. Žingsniai nutols. Jis vėl atsiguls ir žiūrės pro daržinės langą ir vėl vakare pamatys, kaip fermerio namelyje užge šviesos, o prie tamsaus lango atsisės jaunutė puiki mergina ir ims pinti kasas. Sunku bus ją įžiūrėti – bet jos veidas primins jam veidą tos merginos, kurią jis pažinojo kažkada seniai, seniai, tos merginos, kuri mokėjo nuspėti orą, kurios niekad neliesdavo ugniniai jonvabaliai, kuri žinojo, ką sako pienį. Kaip patrini ją savo pasmakrę. Mergina nueis nuo apšilusio lango ir vėl pasirodys viršuje mėnesienos pasidabruotame kambarėlyje ir tada aidint mirties pabūklams, staugiant reaktyviniams lėktuvams, kurie skrodžia pajuodus į dangų iki pat horizonto, jis gulės saugiai pasislėpę šiene ir stebės, kaip nuostabios, dar neregėto žvaigždės traukiasi į dangaus pakraštį, užleisdamos vietą švelniems aušraus spinduliams. Ryte jo nekamuos miegas, nors visą naktį jis nebus sumerkęs akių, o lūpos tolydžio šypsausis. Malonu šieno kvapas, apylinkės reginiai, visa tai, ką jis matė, atstos jam ir poilsį, ir miegą. O apačioj, prie kluono laiptų, jo lauks dar viena staigmena. Rausvoje, ankstyvo ryto šviesoje, jis atsargiai nulip žemyn, kupina pasaulio grožio širdimi ir staiga sustos pabūgęs, kai išvys prieš save šį mažą stebuklą o paskui pasilenks ir palyties į ranką. Laiptų papėdėje stovės stiklinė šalto šviežio pieno, keli obuoliai ir kreušis. Tai viskas, ko jam dabar reikia. Užtenka ženklo, kad didžiulis pasaulis sutinka priimti jį ir duoti jam laiko apgalvoti visą tai, ką jam reikia apgalvoti. Stiklinė pieno, obuolys, kreušiai. Jis išlipo iš vandens. Krantas užgriuvo jį kaip didžiulė potvinio banga. Montega prislėgė tamsa ir ši nepažįstama vietovė ir milijonas kvapų sklidusių drauge su šaltu vėju, nuo kurio sustingo jo kūnas. Montegas atšlyjo nuo jį apsupusios tamsos triukšmo kvapų, jam spengė ausyse svaigo galva. Žvaigždės lėjo šviesą, tartum ugniniai meteorai. Jis vėl norėjo pulti į upę, kad jos vandenys neštų į tolyn, nesvarbu kur. Stūksantis prieš jį tamsus krantas priminė jam, kaip kartą vaikystėje, kai smaudėsi iš kažkur atūžusi milžiniška banga, didesnės jis niekad nebuvo matęs, partrenkė jį į sūrų purvą, į žalę tamsą, o vanduo degino burną nosį, įdė vidurius per daug vandens. O čia per daug žemės. Ir staiga tamsoje, kuris supo jį kaip sieną, pasigirdo šnarėjimas. Kažkoks šešėlis, dvi akys, tartum į jį būtų pažvelgusi pati naktis, tartum jį būtų pamatęs miškas. Mechaninis šuo. Po to, kai jis tiek bėgo, tiek skubėjo ir vargo, kai vos nepaskendo, kai atsidūrė taip toli, po viso vargo, kai galvoji esas išgelbėtas ir lengviau atsikvėpęs pagaliau išlipi į krantą, staiga vėl atsiranda mechaninis šuo, Montegas suklikė skausmingų balsų. Net tai jau per daug, jog žmogus to neperneštų. Šešėlis spruko į šalį, akys išnyko, kaip sausas lietus pabiro sudžiūvę lapai. Montegas buvo vienas nykiame miške. Tai buvo elnes. Montegas pajuto aštrų muskusų kvapą, susimaišiusi su kvapu gyvulio kraujo ir jo duslaus alsavimo, kardamono, samanų ir žilvių kvapą. Ir nakties glūdumoj medžiai šlėjosi prie jo ir vėl traukėsi, šlėjosi ir traukėsi, ritmingai kaip plakanti širdis, kurios tvinksėjimą jis jautė smilkiniuose. Žemė buvo nuklota storų lapų kilimu. Jis braidžiojo sausa šnarančią upę, nuo kurios sklido gvazdikų ir šiltų dulkių kvapas. O kiek dar kitų kvapų? Štai nuo žemės kyla žalių bulvių kvapas, taip kvepia perpjauta bulvė, šalta ir balta, išgulėjusi per naktį mėnesienoje. Štai pakvipo marinadu, o štai petražolė, kuri padėta ant virtuvės stalo – štai vos užuodžiamas geltonas garstyčių kvapas, klindantis iš praviro indelio, štai padvelkė raudonais gvazdikais, kurie auga kaimyno darželyje. Montegas nuleido ranką ir pajuto, kaip žolelį stiepėsi tartum kūdikis, glostydama jo delną. Jo pirštai kvepėjo saldymedžiu. Jis stovėjo gerdama žemės kvapą ir juo giliau skverbėsi šis kvapas – juo aiškiau jis jautė aplinkinio pasaulio įvairumą. Jis nebebuvo tuščias. Čia buvo kuo užpildyti tuštumą ir visuomet bus. Jisai jau klubdamas per sausą lapų patalą. Ir staiga šioje svetimoje aplinkoje kažkas atsirado pažįstamu. Kažkas dusliai atsiliepė į kojos palytėjimą. Jis pagraibė ranka po žolę į vieną pusę į kitą geležinkelio bėgiai bėgiai nutiesti iš miesto per girias ir miškus, surūdyję apleisti bėgiai. Kelias, kuriuo jam reikėjo eiti, tai buvo tas vienintelis pažįstamas daiktas, tas magiškas talismanas, kurio jam gali prireikti kuriam laikui, kurį jis galės palytėti, kurį jaus po kojomis keliaudamas per gervogių brusgynus, per kvapų ir pojūčių marias, tarp krintančių lapų kuždėsio jis nuėjo bėgiais pirmin. Ir pats stebėdamasis taiga pajuto, kad nors ir negalėdamas to įrodyti, tvirtai žino vieną dalyką. Kažkada labai seniai Klarisa taip pat buvo ėjusi tuo keliu. Po pusvalandžio sušalęs atsargiai žengdamas per bėgius, aštriai jausdamas, kaip tamsa skverbėsi į visą jo kūną, į veidą, burną, akis, ausise, be paliovos skamba miško garsai, o kojos subadytos dyglių ir sudilgintos, jis taiga pamatė prieš save ugnį. Ugnis užgeso ir vėl užsidegi, mirkčiodama tartum akis. Jis sustojo, bijodamas, kad vienu savo atsidusimu gali ją užpūsti. Bet ugnis tebedegi tolumoje ir Montegas atsargiai nusėlino jos pusėn. Praslinko nemažiau kaip penkiolika minučių, kol jis priejo visai arti Tada jis sustojo ir pasislėpęs už medžių ėmė žiūrėti į ugnį. Nivos plasdeno, baltai raudona liepsnelė. Keista pasirodė Montegui ši ugnis, kadangi dabar ji reiškia jam visai ką kitą negu anksčiau. Ši ugnis nieko nedegino, ji šildė. Jis matė delnus siekiančius jo šilimos, tik delnus be rankų, nes jas buvo apgaubusi tamsa. O virš delnų sustingę veidai, kuriuos nuskaidrindavo ir pagyvindavo tik ugnies blykčiojimai. Jis nie nežinojo, kad ugnis gali šitai atrodyti. Jam net į galvą netėjo, kad ugnis gali ne tik atimti, bet ir duoti. Net jos kvapas. Ir tas buvo visai kitoks. Jis ir pats nežinojo, kiek laiko taip stovėjo pasidavęs absurdiškai, tačiau maloniai fantazijai. Jis vaizdavosi esą žvėris, kurį ugnis išviliojo iš miško tankmės. Jo akis buvo drėgnos, kailis lygus, nukis tankiai apžėlęs, širkščiais plaukais. Jis turėjo kanopas ir ragus, ir jeigu jo kraujas būtų paplūdęs ant žemės, nuo jo būtų pakvipę rudeniu. Jis ilgai stovėjo, įsiklausydamas į šiltą liepsnos praksėjimą. Laužą gaubė tyla, tyla gaubė žmonių veidus ir buvo begalės laiko sėdėk savo po medžiais prie surūdijusių bėgių ir žvelk į pasaulį, apglėbęs į savo žvilgsniu, tartum visas pasaulis būtų susitelkęs čia, aplink šį laužą, tartum pasaulis tai plieno luitas, iš kurio šie žmonės turėjo kažką nukalti. Ir ne tik ugnis atrodė kitokia, tyla taip pat buvo kitokia. Montegas prisislinko arčiau prie šios nepaprastos tylos, kuriai rūpėjo viso pasaulio likimas. O po to pasigirdo balsai. Žmonės kalbėjo, bet jis negalėjo suprasti apie ką. Jų balsai rėjosi ramiai, čia nuskambėdami garsiau, čia tyliau, jie kalbėjo apie pasaulį, kurį matė aplink save. Jiems buvo pažįstama ir žemė, ir medžiai, ir miestas ant upės kranto, geležinkelio linijos gale. Jie kalbėjo apie viską. Nebuvo tokio dalyko, apie kurį jie nebūtų galėję kalbėti. Tas buvo jaučiama iš jų balso intonacijos, iš smalsumo ir nustebimo, kuris nuolat skambėjo jų žodžiuose. O paskui vienas kalbėjusių pakėlė akis ir pamatė Montegą, pamatė pirmą, o gal ir septintą kartą ir kažkino balsą sušuko jam. Na, gali daugiau nesislėpti. Montegas vėl pasitraukė į tamsą. Nebijokit, Vėl pasigirdo tas pats balsas. Labai malonu jūs matyti. Montegas iš lėto priejo prie laužo. Ten sėdėjo penki seniai, apsivilkę tamsai mėlynos, širkščios medvilninės medžiagos kelnėmis ir švarkais ir tamsai mėlynais marškiniais. Jis nežinojo, ką čia jiems pasakius. Sėskit, tarė žmogus, kuris, kaip atrodė, buvo jų vyresnysis. Norit kavos? Montega žiūrėjo, kaip tamsus garuojantis skystis liejasi į sudedamą skardinį puodelį. Po to žmogus puodelį padavė jam, jis droviai gurkštelėjo, jausdamas, kad jį seka smalsų žvilgsniai. Kava degino lūpas, bet jam tas buvo malonu. Žmonių veidai buvo apžėlę barzdomis, bet barzdos buvo švarios ir tvarkingos, jų rankos taip pat buvo švarios. Jam prisertinu žmonės atsistojo, tartum pasveikindami svečią, bet dabar Vėl susėdo. Montegas sirpčiojo kavą. Ačiū, pasakė jis. Didelis ačiū. Sveiki, Montegai. Mano pavardė Grendžeris. Žmogus padavė jam nedidelį buteliuką su bespalviu skyščiu. Išgerkite ir šio skystimėlio. Jis pakeis cheminį jūsų prakaito indeksą. Po pusvalandžių jūs kvepėsite kaip kokie kiti du žmonės. Kadangi jūs vejasi mechaninį šuo, geriausia išgert iki dugno. Montegas išgėrė kartų skystimą. Nuo jūsų dvoks kaip nuo ožio, bet tai nesvarbu, pasakė Grendžeris. Jūs žinote mano pavardę? tarė Montegas. Grendžeris kryptelėjo galvą į portatyvinį televizorių, stovinti prie laužo. Mes sakėme, kaip vyko gaudimas. Taip ir pagalvojom, kad jūs pasuksite upe į pietus, ir išgirdę, kaip jūs skverbėtės per girios tankmę tartum girtas briedis, mes nepasislėpėme, kaip paprastai darome. Kai malūnsparniai pasuko atgal į miestą, mes supratome, kad jūs pasinėrėt į upę, o mieste vyksta keiščiausi dalykai. Jūsų vis dar tebe ieško, bet visai kitoj pusiai. Kitoj pusiai? Pasižiūrėkim. Grendžeris įjungė portatyvinį televizorių. Mažame ekrane, kurį čia miške galėjai paimti į rankas ir lengvai perduoti kitam, kaip kokiam košmare maišėsi tirštos spalvos, dusgėdami lakstį į visas pusės šešėliai. Diktoriaus balsas šaukė. Ieškojimas tebe vyksta šiaurinėje miesto dalyje. Policijos malūnsparniai telkėsi 87 gatvės ir Elm Grove parko rajone. Grengeris linktelėjo. Dabar jie tik vaizduoja, kad gaudo jūs sumaišėt pėdas dar prie upės, bet negi jie prisipažins. Jie žino, kad negalima per daug ilgai užlaikyti žiūrovų. Greičiau prie atomasgos. Jeigu imtų ieškoti upėje, tai ko gero per visą naktį nebaigtų. Todėl jie ir ieško atlaidų ožio, kad galėtų įspūdingai užbaigti visą šią komediją. Pamatysit, nepraeis nei penkios minutės ir jie pagaus Montegą. Bet kaip? Pamatysit. Televizijos kamera, pasislėpusi malūnsparnio pilve, dabar nukrypo į tuščią gatvę. Matote, sušnipždėjo Grengeris, tuoj pasirodysit jūs. Štai ten gatvės gale sučiups auką. Matot, kaip filmuoja kamera? Štai parodo vieną pastatą, įtemptas laukimas, visos gatvės vaizdas, o šit pasirodys koks nors vargšas žmogelis išėjęs pavaikštinėti – koks nors keistuolis, originalas. Negalvokit, kad policija nežino įpročių tų keistuolių, kurie mėgsta slankioti paryčiai šiaip savo be jokio tikslo ar dėl to, kad juos kankina nemiga. Policija seka juos ištisus mėnesius eilę metų. Niekuomet nežinai, kada jų gali prireikti. O šiandien pasirodo tas net labai pravers. Šiandien tai vienintelė išeitis. O viešpatie, pažiūrėkit – Žmonės sėdėjo prie laužų, palinko į priekį. Ekrane aplenkęs posūkį pasirodė žmogus. Staiga į objektyvą įsiveržė mechaninė šuo. Iš malūnsparnių į gatvę nukrypo dešimtys projektorių, kurių žėrinti šviesos tulpai apsupo žmogų iš visų pusių, tartum uždarydami į narvą. Balsas sušuko, tai Montegas, ieškojimas baigtas.